38 skirsnis. Ilgainiui jis viską metė ir sumanė paimti apyvarton Paryžių. Tai jo paties posakis. Kas buvo klaksų, tai pati naktis. Jis pasirodydavo tik tada, kai tamsa nujuodindavo dangų. Vakare išlyzdavo iš kokios nors landos, į kurią vėlai lyzdavo dar neprašvitus. Kur buvo ta landa, niekas nežinojo. Net visiškoje tamsoje, kalbėdamas su savo bendrininkais, jis atsistodavo juos nugarą. Ar tikrai jis vadinosi klaksu? Ne. Jis sakydavo, aš vadinosi niekas. Jeigu prie jo kas uždegdavo žvakį, jis susidėdavo kaukę. Jis buvo pilvas šnekys. Babe sakydavo, klaksu dvibalsis nakties paukštis. Klaksų buvo paslaptingas, nepagaunamas nuožmus. Niekas tikrai nebūtų galėjęs pasakyti, ar jis turi pavardę, nes klaksų buvo tik pravardė. Niekas nebūtų galėjęs tikrai pasakyti, ar jis turi balsą, nes pilvu jis kalbėdavo dažniau negu burna. Niekas nebūtų galėjęs tikrai pasakyti, ar jis turi veidą, nes be kaukės jo niekas nebuvo matęs. Jis išnykdavo lyg vaiduoklis, pasirodydavo lyg į žemės išdygęs. Bet tikrai nelemta būtybė buvo Montparnasas. Montparnasas dar tebe buvo berniukas neturėjo ne 20 metų, veidas gražus, lūpos kaip vyšnios, puikus juodi plaukai, pavasaris spindinčios akys. Jis įkūnijo visas įdas ir galėjo padaryti bet kokį nusikaltimą. Kai jis virškindavo blogį, jam kildavo apetitas daryti dar didesnį blogį. Iš gameno jis išaugo į padaužą, o iš padaužos virto plėšiku. Buvo malonaus gymio, moteriškas, grakštus, tvirtas, ilgesingas, žiaurus. Skrybelė nešiojo užlaužtą iš kairės pusės pagal 1829 metų madą, kad matytųsi kuokštas plaukų. Vertėsi plėšikavimu. Jo redingotas buvo puikiai pasiūtas, bet jau nudėvėtas. Montparnasas atrodė kaip gyvas madų paveikslėlis, tačiau šis paveikslėlis neišbrido į skurdo ir darė žmaužudystės. Vienintelis dalykas, kuris tūmė šį jaunuolį į nusikaltimus, buvo noras madingai rengtis – Pirmoji grizetė, kuri jam pasakė, koks tu gražus, jam metė į širdį juodą kibirkštį ir iš abelio padarė kainą. Jausdamasis gražus, jis panoro būti elegantiškas, o pirmoji elegancijos sąlyga tai dikinėjimas. Neturtelio dikinėjimas kelias į nusikaltimą. Nedaug buvo valkatų, kurie įvarydavo žmonėms tiek siaubo kaip Montparnasas. 18 metų jis jau daug lavonų turėjo ant savo sąžinys. Ne vienas praeivis įskėtęs rankas paplūdęs kraujais gulėjo šio niekšo šešėlyje. Suraitytais plaukais, pomaduotas, susmaukta talija, moteriškomis trėnomis, prūsų karininko biustu, įmantriai su mėgstu kaklaišiu, su kastetu kišenėje ir gėlia švarko atlapo kilpoje, toks buvo šis požeminio pasaulio frantas, bulvaro mergų dievaitis. Ketvirtas skyrius gaujos sudėtis – Šie keturi banditai sudarė kažką panašaus į protėją. Jie vikriai įslyzdavo iš policijos nagų, vengdami nekuklių, vidoko, žvilgsnių, virzdami tai medžiu, tai liepsna, šaltiniu ar dar kitko, skolinosi vienas iš kito pravardės ir gudrybės, slėpėsi savo pačių šešėlėje, slapsti ir grobė vieni kitus, atsikratydavo savo asmenybę taip pat lengvai kaip uždėtinę nosimį maskarade – Čia taip sumažėdavo, jog atrodydavo kaip viena būtybė, čia taip padidėdavo, jog patsai kokola kūras jos laikydavo visa minia. Nuoroda protėja senovės graikų mitologijoje jūrų dievas, pavaldus Poseidonui, Neptūno sūnus, turėjęs pranašavimo dovaną. Norint iš jo išgauti pranašystę, jį reikėdavo pagauti jūroje. Vejimas protėjas nuolat keisdavo pavydalą. Apie tai byloja toliau pateikta citata iš Odisėjos. Vidokas nusikaltėlis, vėliau policijos seklys, kurio gyvenimas ir nuotikiai aprašyti Vidoko memuaruose 1828 metai. Jais pasinaudojo daugelis romanistų, tame tarpe Balzakas ir Hugo. Nuorodos pabaiga. Tų keturių vyro naiptol nebuvo galima laikyti keturiais žmonėmis. Tai buvo vienas slėpiningas keturgalvis banditas plačių mastų įžulėjai darbavęsis Paryžiuje. Tai buvo baisingas blogio polipas įsiglaudęs Rusija iškastame po visuomenę. Naudodamiesi įsišakojusių plačių savo pogrindinių ryšių tinklų, Babe, Plačiasnukis, Klaksų ir Monparnasas paėmė visų piktadarybių rangą senos departamente. Jie lyg iš požemių išdygdavo priešais praeivius ir susidorodavo su jais. Žmonės, kuriems kildavo naujų idėjų šioje srityje, kurie sumanydavo kokį juodą darbą, prašydavo juos jį atlikti – Keturiems niekšams būdavo eskizas, o mizansceną jie patys pasirūpindavo. Jie išvystydavo scenarijų, jiems niekuomet nebūdavo sunku surasti atitinkamą kvalifikuotą personalą, atlikti bet kuriam pasikesinimui, jeigu būdavo kam reikalinga pagalba ir operacija, žadėdavo pagankamą pelną. Kai būdavo ruošiamas nusikaltimas ir nepakakdavo rankų, jie tiekdavo sėbrus. Jie laikė aktorių trupę visokioms urvinėms tragedijoms vaidinti. Paprastai jie susitikdavo temstant, tai buvo jų pabudimo valanda. Vienoje dykvietėje netoli Salpetriero ligoninis, ten jie tardavosi. Turėdami priešai save 12 tamsos valandų, jie svarstydavo, kaip geriau jas išnaudoti. Gaidgysti. Tokiu pavadinimu padugnių pasaulyje buvo žinoma šių keturių vyrų bendryje. Sena vaizdinga liaudės kalba, kuri palengva nyksta – Gaidgisti reiškia parytį, lygiai kaip valanda, kada vilko neatskirsi nuo šunies, reiškia vakaro prieblandą. Gaidgistis pavadinimas kilęs turbūt iš to, kad tuo laiku baigdavosi plėšikų nakties darbeliai, nes švintant išnyksta vaiduokliai ir įsiskirsto banditai. Šito pavadinimo tie keturi vyrai buvo žinomi visur. Kartą prisiekusiųjų posėdininkų teismo pirmininkas aplankė kalėjime Lasnerą ir jį tardė dėl vieno nusikaltimo, kurio tas neprisijėmė. Tai kasgi tą padarė, paklausė pirmininkas. Lasneras davė atsakymą, kuris teisėjų buvo mislingas, bet suprantamas kiekvienam policininkui. Tai galbūt gaidgystė. Kartais apie piesės turinį galima spręsti iš veikiančių asmenų sąrašo. Lygiai taip pat iš banditų sąrašo galima susidaryti tam tikrą vaizdą apie jų gaują. Gaidgystės gaujos narių vardai ir užsilikę tam tikrose specialiuose sąrašuose, todėl mes pasakysime, kokias pravardės turėjo svarbiausiai gaidgystės dalyviai. Kablys, kitaip pavasarinis, dar kitaip bigrenailis. Briužonas – Buvo ištisa Brižono dinastija, galimas daiktas, apie ją mes dar pasakysime vieną kitą žodį. Bulaturėlis, plento darbininkas, jau mums truputį pažįstamas. Našlė, finisteras, vameras ogių, negras, gal kada nors, depeša, fontlerojus, kitaip gėlininkė, pagirūnas, atlikęs bausmę katorgininkas, bruklys, kitaip ponas Diuponas, pietaikštė, Straždžiokas, Karmanjolį, Lupikas kitaip Bizaro, Mesgius, Kulvarta, Puskatikis kitaip Milijardierius ir taip toliau ir taip toliau. Kitų neminėsime, nors jie nekiek nemenkesni. Tie vardai turi savo veidus. Jie žymi ne tik atskirus asmenys, bet ir tipus. Kiekviena tokia pravardė rodo tam tikrą šlykščių civilizacijos pogrindžiuose augančių grybų atmainą. Šie padarai nenoromis rodantieji savo tikrą veidą buvo iš tų, kurio sutinki gatvėje. Išaušus dienai pailsę nuo baisingų nakties darbų, jie sulyzdavo miegoti čia į kalkių dobes, čia į apleistas Monmartro ar Monrūžo akmenų skaldyklas, kartais į požeminius nutekamosius kanalus. Jie įsikasdavo į žemę. Koks tų žmonių likimas? Jie egzistuoja. Jie visuomet egzistavo. Varacijus apie jos kalbą, komedijančių šutvis, šundakteriai, elgetos, mimai. Ir kol visuomenė bus tokia, kokie yra dabar, jie pasiliks tokie, kokie yra dabar. Poniuriai savo rūsios kliautais, jie ir vėl atgimsta, patrešti į ten prasisunkiančiomis socialinėmis rūtomis. Jie sugrįžta šitie šmėklos visada tokie patys, tik jų vardai nebetie ir kailis kitoks. Individai žūsta, giminė išlieka. Jie visuomet pasižymi tais pačiais gabumais. Pratedant elgetą ir baigiant valkatą, tai jie išlaiko rasės grinumą. Jie spėte įspėja, kurioje kišenėje piniginė, uoste užuodžia laikrodžius liemenėse. Auksas ir sidabras jiems kvepia. Yra tokių naivių buržuo, kad rodos būtų nuodėmė jų neapiplėšti. Šitie vyrai kantriai seka tokius buržuo. Einant pro šalį svetim šalių ar provincialų, jie suvirpa lyg kokie vorai. Kai sutinki tokius žmonės ar pamatai provekšmais apie vidurnaktį, kur nors tuščiame bulvare, darosi baisu. Jie panašus ne į žmonės, bet jie atgyjusi žmogaus formas įgavusi ūką. Galėtum sakyti, kad jie tapte sutapę su naktim ir nuo jos neatskiriami, kad neturi kitos sielos kaip vien tamsa ir kad tik akimirkai, keliom savo baisingo gyvenimo minutėms atitrūksta nuo nakties. Kogi reikia, kad šie vilkatai išnyktų? Šviesos šviesos versmių. Joks šikšnosparnis neatsilaiko prieš aušros spindulius. Taigi užliekite mokslo šviesa visuomenės požemį. Aštuntoji knyga Klastingas skurdžius. Pirmas skyrius. Marijus ieško mergino su skrybelaitė, o sutinka vyrą su kepure. Praėjo vasarą po jos ruduo atėjo žiema. Nei ponas Leblanas, nei mergina daugiau niekojos nekėlė į Liuksemburgo sodą. Marijui dabar rūpėjo tik vieną – vėl išvysti šitą švelnų dievinamą veidą. Jis ieškojo, ieškojo visur, bet nieko nerado. Tai buvo jau ne tas pats Marijus, svajotojas entuziastas. Ne tasai ryštingas, karštas ir tvirtas vyras, drasus kovotojas su likimu, ne protas, kurias vieną ateities planą po kito, ne jauna galva pilna visokių sumanimų, projektų, iš didžių minčių, idėjų ir pasiryžimų. Marijus liko panašus į paklydusi šunį. Jį apimė juodas liūdėsys, viskas buvo baigta, darbas jam įgryso, pasivaikščiojimą alsino, vienatvė nusibodo, nepriepiama gamta anksčiau pilna įvairiausių formų, spalvų, balsų, išmintingų patarimų ir pamokymų, vilingų tolių ir platybių dabar jam buvo tuščia. Jam atrodė, kad viskas dingo. Įpročio mąstyti jis nebegalėjo mesti, tačiau mintys jam neteikė džiaugsmo. Į visą tai, ką jos be perstogės jam tyliai siūlydavo, jis atsakydavo niūriai, kuriam galui. Jis kamavo save šimtais priekaištų. Kam man reikėjo paskui ją sekioti? Buvau toks laimingas, vien tik galėdamas ją matyti. Ji žiūrėdavo į mane, ar tai nebuvo didžiulė laimė. Ji atrodė mane mylinti, ko man daugiau reikėjo, ko dar aš troškau. Juk daugiau nieko ir negalėjo būti, aš kvailai elgiausi, pats esu kaltas ir taip toliau ir taip toliau kur feirakas, kurią Marijus nieko nesisakė. Tokia buvo Marijos prigimtis, bet kuris po truputį viską įspėjo, tokia buvo kurfeirako prigimtis. Iš pradžių pasveikino bičiulį, kad tas įsimylėjo, beje, truputį to stebėdamasis, paskui matydamas Marijų apimta tokios melancholijos, galų galė jam pareiškė. Aišku, tu elgėsi kaip tikras besmegenis. Na kągi, eime į šomjerą. Kartą suviliotos saulėtos rugsėjo dienos – Marijus leidosi kurfeirako, bosiuė ir grantero nuvedamas į balių so rūmose, vildamasis, kokią fantaziją, ten ją sutikti. Savaime aišku, tos, kurios ieškojo, ten neišvydo. O kurgi kitur surasi žuvusias moteris, murmėjo savo ponos migranteras. Marijus paliko savo bičiulius balių ir vienas pėsčiomis leidosi namo išvargęs karščio apimtas – Neramų liūdną žvilgsnį įsmeigėsi naktį, kurtinamos dundės ir keldamos dulkės proilėkė linksmos gegutės, grūste prisigrūdusios išventis grįžtančios ir dainuojančios publikos, o jis ėjo giliai nusiminęs, godžiai kvėpdamas aitrų pakeliais lazdynų kvapą, bent kiek gaivinantį galvą. Marijus vėl gyveno vienišas, vis labiau užsidarė suglumės prislėgtas nerimo kamojamas, blaškydamas į savo skausme, nelyginant patekęs į spastus vilkas – ir meilis apkvaišintas veltui visur ieškojo tos, kuri dingo. Kitą kartą Marijus sutiko žmogų, kuris jam padarė keistą įspūdį. Vienoje gatvelėje netoli invalidų bulvaro jis susidūrė su vyriškiu apsivilkusiu darbininko drabužiai susidėjusi kepurė ilgus napeliu, iš po kurios kyšojo kuokštai baltų kaip sniegas plaukų. Marijų labai nustebino tie balti gražus plaukai ir jis atidžiai įsižiūrėjo į žmogų, o ta žingsnevo iš lėto tarytum paskendęs kažkokiuose skausmingose mintyse. Keista jam pasirodė, kad tai ponas Leblanas. Tie patys plaukai, tas pats profilis, kiek jį leido įžiūrėti kepurė ta pati eigastis, tik dar labiau išvargusi. Bet kodėl jis vilki darbininko drabužiais, ką tai turi reikšti? Kokia šitokio persirengimo prasmė? Marijus labai stebėjosi, kai jis atsikvošėjo, pirmiausia jam dingtelėjo mintis pasekti šį žmogų – Ką gali žinoti, gal pagaliau pavyks aptikti ieškomus pėtsakus. Šiaip ar taip reikėjo į tą vyriškį pažvelgti iš arti ir įspėti myslę, bet per vėlai susigrėbė žmogaus jau nebebuvo. Jis be abejo pasuko į kokią šalutinę gatvelę ir Marijui nepavyko jo surasti. Tas susitikimas jam kelias dienas neišėjo iš galvos, paskui išdilo iš atminties. Greičiausiai tai buvo tik paprastas panašumas, tarė į savo. Antras skyrius – radinys. Marijus tebe gyveno gorbo lūšnoje. Į nieką tenai jis nekreipė dėmesio. Tiesa, šiuo metu lūšnoje begyveno tik jis ir toji žandretų šeima, už kurią jis kartą sumokėjo būto nuomą, bet niekomet nebuvo kalbėjęsis nei su tėvu, nei su motina, nei su dukterimis. Kiti nuomininkai buvo arba įsikėlę kitur, arba mirė, arba išvaryti už tai, kad nesumokėjo nuomos. Ta pačią žiemą kartą po pietų valandėliai buvo pasirodžiusi saulė, bet tai atsitiko vasario antrą dieną per pačias grabnyčias, kurių klastinga saulė šešių savaičių šalčio pranašas. Įkvėpė Matija Lensbergų iš įdvėjailį, tapusi tiesiog klasikiniu. Lai saulė juoksis, lai išipsosis, lokys iš golio neiškiš nosis. Marijus betgi iškišo nosį į savo golio. Temo. Metas buvo eiti pietų, nes dėja tokia idealios meilės netobulybė teko vėl pradėti pietauti. Žengdamas pro duris ties, kuriomis tuo momentu kaip tik šlavė ponia Bugon, jis išgirdo šitokį įsidėmėtiną jos monologą. Kas dabar pigu? Viskas brangu. Tik žmonių vargas dabar pigus pasaulyje. Žmonių vargas, jo gali gauti visai uždyką. Marijus išlėtojo bulvarų užkardo link į Senžako gatvę, žengė susimastęs panarinės galvą. Staiga jis pajuto, kad jį pastumėjo kažkas tamsoje. Atsigręžęs pamatė dvi apiplyšusias merginas, vieną aukštą ir liesą, antrą kiek mažesnę, kurios prašvilpė pro jį uždususios, nusigandusios, lyg nuo ko bėgtų. Lėkdamos jam priešais jo nepastebėjo ir užkliudė. Nors buvo prieblanda, Marijus išvelgė jų pamelinavusius veidus, palaidus susvėlusius plaukus, šlykščias kepuraitę sudriskusius sijonus ir basas kojas. Bėgdamas jo šnekėjosi, didesnioji kalbėjo prislapintų balsų, faraonai atėjo, vos neprivėrė mano degos, vos išnešiau kudašių. Antroji atsakė, aš pastebėjau ir kad moviau, tai moviau. Iš jo kraupau žargono Marijų suprato, kad tie dvi mergaitės buvo užklupę žandarai ar policininkai ir joms pasisikė įsprūkti. Jie dvi dingo po bulvaro medžiais, už Marijos, kur jų siluetai išmėstėlėje balkšvadėme po kelių akimirkų išnyko. Marijus valandėlę staptelėjo. Kai pajudo eiti toliau, staiga pamatė ant žemės po savo kojomis kažkokį pilkšvą paketėlį. Pasilenkė ir jį pakėlė. Tai buvo kažkas panašaus į voką, kuriame turėjo būti kažkokie poperiai. Matytarys tie dvi vargšis bus jį pametusios. Jis grįžo atgal, šūktelėjo, bet niekas neatsiliepė, Pamanęs, kad jos jau toli įsikišo paketą į kišenį ir nuėjo pietų. Eidamas siaura alėja į Muftaro gatvę pamatė vaiko grabelį, užtiestą juodą gelumbę pastatytą ant trijų kėdžių ir apšviestą vieną žvakę. Prisiminė dvi merginas išdygusias prieš jį prietimėje. Varkšis motinos pagalvojys. Matyti mirštant savo vaikus, tai ne pats liūdniausias dalykas. Dar liūdniau matyti jos einant blogų keliu. Paskui tie šešėliai sutrikdžiusiai vienodą jo liūdėsio tėkmę dingo jam iš atminties ir jis vėl pasinėrė savo įprastinėse godose. Vėl ėmė svajoti apie tuos šešis meilės ir laimės mėnesius tyrame ore, ryškioje šviesoje po puikiais Liuksemburgo parko medžiais. Koks niurus pasidarė mano gyvenimas, kalbėjau savo, merginų ir dabar sutinku savo kelyje. Tik tai kadaise jos buvo angelai, o dabar vampyrai. Trečias skyrius – Quadri Frans. Keturveidis, latiniškai. Vakare, kai jis prieš eidamas gulti rengėsi švarką, jo ranka pajuto kišenėje voką, kurį jis pakėlė bulvare. Visai buvo jį užmiršęs. Pagalvojo, ar nereikėtų jį atplėšti, gal jame bus merginų adresas, jeigu vokas tikrai priklauso joms, ar bent jau kokie nurodymai, kurie padėtų gražinti laišką tam, kas jį pameti. Marijus pažiūrėjo, kas yra voke. Vokas nebuvo žanspauduotas ir jame buvo keturi taip pat neanspauduoti laiškai. Visi turėjo adresus. Nuo visų keturių sklido prasto tabako kvapas. Pirmasis laiškas buvo adresuotas didžiai gerbiamai poniai Markizieniai de Griušerė, gyvenančiai aikštėje priešais atstovų rūmus numeris. Marijus tikėjus ten rasės kokių nors jam reikalingų žinių, bet to laiškas buvo neužlipintas, todėl jo perskaitimas – niekam neturėjo padaryti skriaudos. Laiškas buvo šitokio turinio. Pone Markizienė, mielaširdystės ir pasigailėjimo dorybė yra toji dorybė, kuri glaudžiau už visas kitas jungia visuomenė. Atkreipkite savo krikščioniško jausmą ir užuojauto žvilgsnį į vieną nelaimingą ispaną. Auka ištikimybės ir pasiryžimo šventam legitimizmo reikalui, už kurį jis užmokėjo savo krauju, atidavė visą savo turtą ir viską šiam reikalui ginti, ir dabar atsidūrė didžiausiame varge. Jis visiškai nebejojo, kad jūsų malonybė suteiks pagalbą ir panorės palengvinti visiškai nepakenčiamą egzistavimą gerai išauklitam, kilmingam ir pilnam žaizdų kariui. Aš iš anksto pasikliauju jūs įkvepiančių žmoniškumu, lygiai kaip užuojoto, kurią ponia Markizienė jaučia tokiai nelaimingai nacijai. Mūsų prašymas nebus tuščias ir mūsų dėkingumas išlaikys apie jūs žavingą atminimą. Reiškiu savo pilnos pagarbos jausmus, su kuriais turiu garbės pasilikti. Pone Don Alvaresas, ispanų kabalerijos kapitonas, royalistas, radęs prieglaudą Prancūzijoje, kuris dabar važiuoja atgal į savo tėvynę ir jam trūksta lėšų keliauti toliau. Po parašų nebuvo nurodyta adreso. Marijus tikėjosi adresą rasės antrame laiške, kurio antrašas buvo toks. Maloningai poniai grafieniai de Monvernė, kaseto gatvė numeris 9. Štai ką Marijus jame perskaitė. Ponia grafienė, jūs kreipėsi nelaimingą motiną, kuri turi šešių vaikų šeimą ir paskutiniam sukako tik aštuoni mėnesiai. Aš sergu po paskutinio gimdymo, jau penki mėnesį esu pamesta savo vyro – Neturiu jokių lėšų pasaulyje, kenčiu baisiausią skurdą. Sudėjusi viltis į ponę grafienę, turiu garbės pasilikti ponę su didžia pagarba motina Balizar. Marijus paėmė trečią laišką, kaip ir anuose, čia taip pat buvo prašymas. Jame galėjai perskaityti ponui, paburžo, rinkėjui, mesginių negociantui, didmenininkui, sendenį ir ofero gatvių kampas. Aš drįstu kreiptis jūs šiuo laišku, norėdamas jūs prašyti man suteikti vertingą jūsų palankumo malonę ir sudominti jūs likimų literato, kuris ką tik nusinti prancūzų teatrui vieną dramą. Jos siužetas istorinis ir veiksmas vyksta Overnėje imperijos laikais. Jos stilius yra natūralus, lakoniškas ir aš manau turi gerų savybių. Keturiose vietose duodami kupletai dainuoti. Veiksmė įpinta komiškumo, rimtumo, netikėtumų, charakteriai įvairūs – Lengvų romantizmo koloritų nuspalvinta visa intriga, kuri atlikusi painų vystimosi kelią, po daugelio sukrečiančių peripetijų iš efektingų scenų nuveda į atomasgą. Mano svarbiausias tikslas yra patenkinti visą augančių šių laikų žmogaus poreikius, kitaip tariant, įtikti madai šiai noringai ir keistai vėtrungiai, kuri keičiasi ko ne nuo kiekvieno naujo vėjo. Nors mano kūrinys turi tokias savybės, aš turiu pagrindo bijoti, kad dėl privilegijuotų autorių pavydo ir egoizmo aš būsiu atstumtas nuo teatro, nes man gerai yra žinoma, kiek nemalonumų turi pakelti nauji autoriai. Pone Paburžo, jūsų pelnytą apšviesto literatų globėjo reputacija man teikia drąsos siūsti pas jūs savo dukterį, kuri jums išdėstys mūsų vargingą padėtį be kasnio donos ir kūro vidury žiemos. Kreipdamas į jūsų nuolankiausių prašymų leisti man dedikuoti jums šią savo dramą – ir visas būsimasias, kurias dar parašysiu, aš noriu to parodyti, kokia brangi man yra garbė būti jūsų globoje ir papuošti savo veikalus jūsų vardu. Jei teiksitės mane pagerbti nors pačia kukliausia auka, aš tučto jau imsiuosi kurti eilėraštį, kad galėčiau jums atsilyginti šitokią savo dėkingumo duoklę. Aš pasistengsiu šį eilėraštį padaryti kiek tik galima tobulesnį, ir atsiųsiu jums dar prieš tai, kai jis bus atspausdintas dramos pradžioje ir padeklamuotas scenoje. Ponui ir poniai paburžo mano didžiausia pagarba. Žanflo, literatas. Postskriptum, nors ir 40 sų. Prašau atleisti, kad siunčiu savo dukterį, o ne prisistatau asmeniškai. Bet labai liūdna mano tualeto padėtis, dėja man neleidžia išeiti iš namų. Marijus pagaliau atskleidė ketvirtą laišką. Adresas buvo toks ponui Senžak du Opa bažnyčios labdariui. Jame buvo šios kelios eilutės. Gerbiamas geradary, jeigu jūs teiksitės eiti su mano dukterimi, tai pamatysite skurdaus negando vaizdą ir aš jums parodysiu savo liudymus. Susipažinus su šiais dokumentais, jūsų tauri širdis prisipildys karštos simpatijos jausmo, nesgi tikrieji filosofai visuomet jautrus. Jūs esate mėla širdingas žmogus ir suprasite, kad tik žiauriausias skurdas ir būtinumas jį nors kiek palengvinti gali priversti, nors tai ir labai skaudu, kreiptis į valdžios organus, kad jie tavo neturtą paliūdytų, tarsi mums nebūtų leista kentėti ir mirti nuo įsekimo, laukiant, kol ateis pagalba. Likimas yra toks pat negailestingas vieniems, koks yra dosnus ir palankus kitiems. Laukdamas jūsų apsilankimo arba pašalpos, jeigu jūs malonėsite ją suteikti nuolankiai, prašau priimti mano didžios pagarbos jausmus, su kuriais turiu garbės pasilikti. Didžiai kilnios dvasio žmogau, jūsų labai nužemintas ir labai klusnus tarnas, fabantų dramos artistas. Perskaitė šios keturis laiškus, Marijus neką daugiau žinojo, kaip jų neskaitęs. Visų pirma, ne vienas iš pasirašiusių nebuvo nurodę savo adresu. Toliau laiškai tarytum buvo rašyti keturių skirtingų asmenų – Donal Variso, motinos Balizar, poeto Jean Flo ir dramos artisto Fabantų. Tačiau, kad ir labai keista, visi keturi buvo parašyti tą pačią rašyseną. Kokie iš to galėjai padaryti išvadą, jeigu ne ta, kad visi jie rašyti to paties asmens? Šitą spėjimą darė juo labiau įtikėtina tas, kad visi keturi laiškai buvo parašyti ant to paties storo ir pageltusio popieriaus. Visi dvelki tuo pačiu tabako kvapu ir nors aiškiai buvo stengiamas įvairinti stilių, visur gražiausiai kartojosi tos pačios rašybos klaidos ir literatas Žanflojų taip pat neišvengė, kaip ir ispanų kapitonas tuščia buvo laužyti dėl tos mislės savo galvą. Jeigu Marijus nebūtų pats tuos laiškus radęs, viską būtų buvę galima palaikyti mistifikaciją. Jis buvo per daug liūdnai nusiteikęs ir jam visiškai nekėlė juoko pokštas, kurį matyti jam panoro iškrėsti gatvį. Marijui atrodė, kad jam užrišto sakys, o tie keturi laiškai eina su jo gužiniu ir jį erzina. Antra vertus, niekas nerodė, kad tie laiškai priklausytų merginoms, kurias Marijus buvo sutikęs bulvare. Veikiausiai tai buvo stačiai niekam nereikalingi popergaliai. Marijus jo sukišo atgal į voką, numetė į kampą ir atsigulė. Apie 7 valandą ryto, kai Marijus atsikėlęs ir papusilčiavęs jau rengėsi pradėti darbą, kažkas tyliai paklabeno duris. Būdamas beturtis, jis tik labai retais atvejais, kai turėdavo skubaus darbą, užsirakindavo duris. Net eidamas iš namų palikdavo raktą duryse. Jūs būtinai apvok, sakydavo jam ponia Bogon. O ką iš manęs jums, atsakydavo Marijus. Bet vis dėlto vieną gražią dieną jam pavogė porą senų batų, didžiam ponios Bogon džiaugsmui. Kažkas pasibeldė antrą kartą, taip pat labai tyliai, kaip pirmas syk, prašom, tarė Marijus. Duris atsidarė. Ko norėjote, ponia Bugon? Paklausė Marijus nepakeldamas akių nuo knygos ir rankraščių gulinčių prieš jį ant stalo. Atleiskite, ponė, atsakė nepažįstamas balsas. Tai buvo ne ponė Bugon. Šis balsas buvo duslus, plerpentis, traškus ir sukiužęs lyg seno girtuoklio, užkimusio nuo degtinės ir kitų svaigalų. Marijus greitai atsigrįžė ir pamatė jauną merginą. Ketvirtas skyrius – rožė skurde. Pravertuose duryse stovėjo dar visiškai jauna mergaitė. Kamarėlės langutis, pro kurį sklido šviesa, buvo kaip sykis prieš duris ir dulsva prievalanda švietė šią figūrą. Tai buvo išbliškęs, sulysęs, pasigailėtinas padarėlis. Tik tai marškiniai ir sijonukas dengė jos drebantį nuo šalčio kūną. Susijuosusi virvute, plaukai taip pat surišti virvute, smailus pečiai kyšo iš marškinių – Papurtęs nesveikai baltas veidas, žemės spalvos raktikauliai, raudonos rankos be kraujis lūpos, pravira burna, kurioje trūko dantų, blausios bet įžūlios ir gudrios akys, nesusiformavusios merginos figūra ir pasileidusios seniai žvilgsnis. 50 ir 15 metų derinys, žodžiu, viena tų silpnų ir draugė baisių būtybių, kurių vaizdas įspaudžia ašaras, jeigu nesukelia siaubo. Marijus atsistojo ir lyg apstulbę žiūrėjo į šią būtybę, labai primenančią tuos neaiškius vaizdus, kurie iškyla sapne. Ypač sunku įspūdį darė tai, kad iš prigimties mergina nebuvo bjauri. Mažai turėjo būti net graži. Jaunystės grakštumas dar ir dabar kovojo su šlykščia per ankstyvą senatve, kurios priežastis buvo pasileidimas ir neturtas. Grožio likučiai geso šiame 16 metų veide, lygiai kaip žiemos ryto aušroje gesta – blanki saulė aptraukta juodų debesų. Šis veidelis Marijui nebuvo visiškai nepažįstamas, jam atrodė, lyg jis būtų ją kažkur matęs. Ko jums reikia, panelė, paklausė jis. Mergina atsakė vis tuo pačiu girto katorgininko balsu. Turiu jums laišką, ponas Marijau. Ji pavadino Marijų vardu, taigi nebuvo jokios abejonės, kad kaip tik jį mergina turi reikalą, bet kas gynai, iš kur ji žino, kuo jis vardu. Nelaukdama, kol jisai pakvies, ji pati įėjo vidun, įėjo ryštingai, su kažkokiu ypatingu nesivaržymu, nuo kurio gniaužė širdį, ėmė viską žiūrinėti kambaryje, taip pat ir nepaklotą lovą. Ji buvo basa,